gezondheidskwesties. Dis moes iets wat ons allemaal raak. Kom luister geris, elke donderdag na gezondheidswenke tussen 11 en 1 Suid-Afrikaanse tyd. Ek, Cathy Lau, gesels dan met jou oor een weie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die nietste navorsing en inlichting deurgees, so dat jy ingelichte besluiten kan neem oor jou en jou gesinse gezondheidswelstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en maniere om minder ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor kolostrum en natuurlijke stamcelbehandeling. Weet jy wat het is? Skakel gerus in en kom vind uit, net hier, elke donderdag, tussen 11 en 1 op Net Radio SA, die beste vir die beste. MUZIEK this day is good. I'm feeling empty and it's understood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, have you forgotten me? I've been praying to you faithfully not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. I don't need fortune and I don't need fame. Send down the thunder, Lord, send forgotten me. I've been praying to you faithfully. I'm not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. don't need fame. Send down the thunder, Lord, send down the rain. But when you're planning just how it will be, when a good day for me, Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and it's understood. should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, I hope this day is good. Daar sê ja, ek hoop ook hierdie dag is sommer goed vir jou en vir my en allemaal van julle wat inluister. En as jy vandag vir die eerste keer ingeskakel is, hoop ek dat jy elke donderdag gaan ingeskakel bly, wanneer ek gesels met jylle oor gezondheidskwesties. En ek is natuurlijk Cathy Lau, ek is Rooikop by Net Radio SA, en dit is my altyd lekker om met jylle te gesels. Jy weet ek, vooral oor gezondheid is vir my absoluut, ek is passievol daar oor, omdat ek natuurlijk vanuit die farmaceutische bedrijf uitkom, en um, redelike uh, medische achtergrond het, um, as gevolg van my werk en die studies en al die goede wat die mens maar doen oor die jare. En jy weet, e-, ek het um, self, mos my eie gezondheid was maar um, ehm, rechtig vir baie, baie jare. Meeste van my volwassen leven was het glad nie goed nie en ek het fibromyalgie syndroom gehad en dis natuurlijk een otto immuunsekte wat my leven totaal al my lichaam afgetakel het. En toe ek natuurlijk hierdie wonders van kolostrum ontdek, het ek myself en vir die heren beloof, ek sal nooit ophou om hierdie wonders van kolostrum um, ehm, te praat en mense te help om uh, ook hoop vir die toekomst te kry en ook pijn vir die toekomst, soos wat ek um, geraak het nie. Nou ja, ek is die hele paar jaar al passievol betrokke by die kolostrum verspreiding van New Image International in New Zealand en um, dit is so my absolute, absolute voorrecht om met julle te kan deel en ek werk met julle um, vir oor die afgelopen paar weke al <clears throat> met, eh, o, uit die boek uit wat getiteld is Peptide Immunotherapy Colostrum A Physician's Reference Guide. Dis is skryf dier Dr. Andrew M. Keech en uh, dit, daar is ook um, ander skrywers of navorsers en dokters wat bijdraas gelever het in hierdie boek oor kolostrum en dit om vir jou so idee te gee uh, eh, Dr. Andrew Keech um, is gebore en hy het groot geword op een dairy farm in Nieuw-Zeeland en ek gaan vir julle sommer nou dit in Engels gauw lees, dit is geweldig indrukwekkend. So as ek met julle praat oor enige iets, is dit as gevolg van um, die uh, of dit kom vanuit uh, eh, a reliable source, mense wat werkelijk waar weet waar oor dit gaan. Nou, um, ehm, Dr. Andrew Keech is, um, soos ek sê, uit in Nieuw-Zeeland het hy groot geword en hy het natuurlijk um, uh, op een dairy farm het hy groot geword. En uh, um, Dr. Keech learned about the immune factors in bovine colostrum and their ability to impact health to newborn calves. Early on, he made a commitment to study the giving power of this natural immune defense system. He received a Bachelor's of Science with a double major in mathematics and chemistry in 1990 and a bachelor's degree with honors in chemical and process engineering in 1992. He then earned a st- studentship to study at Oxford in England and received a Doctor of Philosophy degree in Chemical and Process Engineering in 1995 from the University of Canterbury. He was also awarded a Diploma in Process Control Systems in 1996 and became a certified plant engineer in 2002. He is a member of the Institute of Professional Engineers of New Zealand and the Institute of Chemical Engineers in London, England. He is a member of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. Dr. Keach has been working in the area of protein biochemistry since 1997. He has developed hundreds of products from raw natural materials to help people with many health conditions. He pioneered the concept of an easy to use spray Rich in Prolon Rich Polypeptides. Nou die van julle wat gereeld aan my programme luister sal weet al, Prolon Rich Polypeptides word afgekort in PRPs, a powerful immune modulator derived from colostrum. Dr. Keech promotes the power of Prolon Rich Polypeptides through clinical studies around the world as part of his personal mission to save lives. Nou, hierdie is een persoon wat werkelijk waar uh, groot bijdra gelever het al in die um, medische veld en die mens kan sien, hy weet waarvan hy praat, hy het studeer, hy het werkelijk waar uh, ongelooflike eh, track record, hy is een welbeleese man, as een man wat weet wat aangaan en hy het in diepte studies gedoen. Nou, nog van die contributing um, authors is Dr. Michael V. Borishenko, at the BSc and MS grad and has been studying immunity for 30 years, which includes 15 years of investigating colostrum. Michael began his scientific career in protein purification, purification, raising of antibodies, and development of various immunoassay systems. As a scientist at Charon Corporation, California, he was involved with investigating growth factors and their receptors. As technical manager with New Zealand Dairy Ingredients Limited, he oversaw the research and development associated with colostrum and complex lipids. Currently, Michael is chief scientist at the Institute of Colostrum Research, and he has published a multitude of scientific papers. Dan is daar natuurlijk ook uh, eh, Dr. Stephen Bock, hy is een MD, has been practicing complementary and progressive medicine for over 30 years. So hier is mense wat praat met autoriteit, nee. He was board certified in family practice in 1997 and certified in acupuncture, merging traditional and alternative medicine. Dr. Bock is co-founder and co-director of the Rhinebeck Center. He's a diplomat, uh, diplomat of the American College of Family Practice, the American Academy of Acupuncture, and the American Academy of Anti-Aging Medicine. Dr. Bock has written and lectured nationally. He has appeared on local and national top media venues. En die laaste ene wat ek um, vir julle wil noem, wat ook een bijdrage gelever het in hierdie boek, is Dr. Kenneth J. Frank is ook een medical doctor en ek het nou al een paar keer van sy goed met julle oorgeseld. Now, he is a family practice physician who has owned and managed Dr. Frank's health products since 1989. He is an educator, author, lecturer, researcher and formulator of nutritional supplements. His previous publications include User's Guide to Natural and Safe Pain Relief, Dr. Frank is a graduate of New York University Medical School and a member of the American Academy of Family Practice and the American College for the Advancement of Medicine. So, om jou gerust te stel, ek sê niks uit my duim uitneem. Ek um, is werkelijk waar ingestel daarop om die beste vir julle te bring wat jy kan wat navorsing en die nietste op die navorsingsterrein vir om vir julle te bring. Nou ek het um, ek het verlede week probeer om met julle te gesels, maar as gevolg van die internetprobleme wat ons gekry het, eh, ek kry intermittently geweldig baie probleme met die internet. So ek probeer maar om vir julle ehm um, die programme op te neem en dan op een latere stadium, as jylle nou hoor dat ek val so bykie baie, dan weet jylle dat ek sal het beskikbaar stel, dat jylle op een latere geleentheid het weer na, daarna kan luister. So, toe ek met jylle probeer praat oor PRP's, um, ehm, Prolar Rich Polypeptides, wat het is en um, hoe dit kan werk. Nou, in kort wil ek vir jou sê, Dr. Star, Starosk, wat? Starosk, um, Hy is by die Molecular um, Immunology um, Center en hy skryf die volgende oor PRPs. Uh, eh, PRPs in bovan colostrum has the same ability to regulate activity of the immune system. En is belangrijk dat jylle sal die woord regulate, regulate activity. It has the ability to regulate activity of the immune system as hormones of the thymus gland. It activates and under activates an underactive immune system, helping it to move into action against disease-causing organisms. PRP also suppresses an overactive immune system, such as is often seen in the autoimmune conditions. PRPs um, is highly anti-inflammatory and also appears to act on T cell uh, precursors to produce helper T-cells en suppressor T-cells. is baie belangrik vir een mense um, lichaam om, en ook natuurlijk vir jou om te kan verstaan wat hoekom PRP so belangrijk is in die mense um, algehele gezondheid, want PRP's um, in colostrum reguleer die immuunsysteem. Hy upregulate as hy onderactief is, soos in jou um, ehm, HIV en VIGS patiënte. So hy, hy upregulate het en hy downregulate het wanneer dit in een auto-immuunsykte is. Nou die van julle wat nie weet nie, een auto-immuunsykte is, wanneer die lichaam so met um, ehm, kompromeer um, vir die inflammatie wat in die lichaam is, verskillende syktetoestande wat aangebring word dier um, inflammatie en dan is het natuurlijk, uh, die, dan val die immuunstelsel die lichaam aan, en dan krij mens een auto-immuunziekte. Baie bekende um, uh, mense is al gediagnoseerd met auto-immuunziektes, waarvan natuurlijk um, Joos van de Westhuis en een van ons um, plaaslike mense baie bekendheid um, verwerf het, uh, as gevolg van sy rakbeen natuurlijk ook sy siekte daarna. Nou, um, ek uh, wil ook vir julle sê dat autoimmune siektes baie baie goed doen met die behandeling van colostrum. Nou die behandeling is nie een medische behandeling nie, dit is een behandeling om die lichaam dier sel tot sel communicatie in staat te stel om homself te kan genees net precies as God ons lichaam gemaakt het, en wanneer daar nie sel tot sel communicatie is nie, kan die lichaam nie weet waaien om die, die stamcelle te stuur wat die herstelwerk in die lichaam doen nie. En die stamcelle is natuurlijk daar die slimcelle wat in enige cel kan verander. As jy bijvoorbeeld een lever um, ehm, eh, toestand het en die, die lichaam met die lever herstel, dan as daar sel tot sel eh, communicatie is, dan kan, dan weet die lichaam om daar die stamcelle, en ek probeer, vereenvoudig dit nou heel te mal hier so, om daar die stamcelle by die rechte plek uit te kry in die lever, wat dan die lever weer kan herstel. So, hier is um, wat die PRP's aan betref, al dis um, ehm, Dr. Starosik, en dis die Molecular and immuno, um, Immunology, en dis natuurlijk um, van ons bekende um, immunotherapists wat um, baie baie uh, ingestel is op die behandeling van Eh, die, die kolostrum of met kolostrum uh, op een meer natuurlijke weise en die perfecte manier hoe God vir ons gemaakt het om natuurlijk die um, lichaam te kan herstel. Nou, voordat ek verder gaan eh, met die, die volgende deel van my program, wil ek eerst vir julle een stukje muziek speel en dan is ek nou nou weer terug en dan gesels ons lekker. MUZIEK lichting van haar hart waar die wintervieren brand en die nachte vir die somer leen wacht sy gitaar tranen in die see stuur haar woorde met die wind na die strande van lang vergete smart kind met die winter in jou oor Waar het ek jou verloor Die seisoene kind met die liefde in jou palm Kijk jou oceaan soen een er kind En stuur my nog een postkaart met die wind Sy maak vir my een painting van die herfst As die akker bome er rus En die wolke soos vlamme oor ons waai Sy geef vir my een soet september die boeland leen bloei met die somer wat klop hier aan my deur vier seisoene kind met die winter in jou oor waar het ek jou verloor vier seisoene kind jou oceaan is kalm Vier seisoene kind, vier seisoene kind Stem my nog een postkaart met die wind skaar met die wind Stuur my nog een postkaart met die wind was hy dis natuurlijke Larika Raag wat so lekker syng vier seisoene kind. Nou ek gesels met jou oor Colostrum en Prolan Rich Polypeptides PRP's wat in Colostrum is. Nou PRP's um, turn white blood cells into functionally active T-cells is belangrijk dat jylle hierdie goed sal koop, as jy nie weet wat die T-cell is nie, dan gaan lees een bykie op oor T-cells. Results were shown in treatment of autoimmune disorders and cancer. An important immune modulator stimulates an underactive immune system and tones down an overactive one. Dit is aldus um, ehm, Drs. Janus en uh, Lisovsk uh, eh, van die Archives of Immunology immunology, immunology is jammer, Akas of immunology. Nou, hierdie twee eh, dokters het hierdie um, volgende stelling gemaakt, en dit is natuurlijk medisch bewys, so um, ehm, PRP's help met immunologie, um, auto-immuun siektes en kankers, onder andere, omdat dit uh, die immuniteitsstelsel moduleer, met ander woorde dit, of as hy auto-immuun siektes afreguleer, of as hy in, soos bijvoorbeeld jou HIV patiënte, um, ehm, onderactief is jou immuunstelsel, dan upregulate hy dit. Nou, daar is verskye um, ehm, uh, eh, uh, eh, uh, dele of komponente van jou PRP's. Um, ehm, uh, eh, defensins is, is een van hulle, nou dit is polypeptides that disrupt bacterial cell membranes, such as pertussis, killing them. Nou dit is belangrijk, as een mens weet dat, uh, hoekom colostrum werk vir bacteriële infecties en ook vir virale infecties, omdat die polypeptides daar die bacteriële cellen um, ehm, disrupt, disrupt, hy, dit maak dit um, onstabiel, dit, dit maak dit dat hy, um, hy dink dat die colostrum partikel, om dit veel te probeer illustreer, eh, een uh, ander bakterie of virus is om aan vast te heg, en nou wanneer dit gebeur, dan kom die colostrum en hy maak om toe, daar bakterie en hy waarp om uit. So dit is um, een van die, van die voordele, of een van die werkinge van jou uh, eh, PRP's. Dan is daar ook die Soluble CD14. CD14 is a membrane-bound pattern recognition protein found on monocytes and expressed mainly by macrophages and, to a lesser extent, neutrophil granules. It acts as a co-receptor with toll-like receptor 4 um, and called TLR4 to detect bacterial lipopolysaccharides in the presence of lipopolysaccharide binding protein as well as other pathogen associated molecules. CD14 is found in a soluble form in colostrum and milk where it acts to directly induce B cell growths and differentiation, thus enhancing IgG secretion. en dan die toll-like receptor wat ek nou net na verwijs het, is a pattern recognition detectors that help the immune system recognize new pathogens. As die cellen nie met mekaar communikeer nie, is daar nie daar die toll-like receptors is wat hierdie um, recognition um, kan, kan detect nie. Dan is, is een mens in lichaam in een eh, eh, eh, groot receptor um, probleem. Jou, jou lichaam is dan in een, in een toestand waar die cellen met mekaar kan communikeren en jou cellen highwire raak, bakterie en virusse en al die goeders kan highwire raak, jou kankergewasse kan groei. Dis ook hoe kom mens natural tea um, cells nodig het, juist vir die bevechting van, van kankergewasse. Nou, daar is die hele klomp um, komponente van jou PRP's, Um, maar ek dink, ek gaan net so hier en daar een ekie uitlig. Bijvoorbeeld jou, um, jou fatty acid binding protein um, is a member of the lipocalin family of secreted proteins. Fatty acid binding protein regulates two molecule, molecular pathways in macrophages that coordinate inflammatory activity and cholesterol uptake. Baie belangrik, vooral um, ehm, omdat ons verskrikkelijk sikkel met ons uh, um, die, die, die um, inflammatoriese siektes wat die lichaam juist so aftakel, want as daar soveel inflammatie in die lichaam is, dan plaas het die lichaam so onder druk, dat die lichaam nie oorals kan uh, um, eh, betijds herstelwerk doen nie, en dan begin die lichaam sy immuniteitsstelsel um, oorwerk, hy oorkompenseer om te probeer om die inflammatie onder druk te bring, en dan is kry ons een auto-immuunsekte, en dis kom ek specifiek hierdie eh, hierdie een specifiek uitgetrek het vir julle, omdat dit help met jou inflammatorische siektes, soos jou rheumatoïde artritis, wat natuurlijk ook jou organe kan aantas, as dit um, nie behandel word nie. En huidiglik is daar nie veel wat hulle kan doen vir rheumatoïde artritis nie, so die enigste oplossing hier sal wees, natuurlijk jou natuurlijke product, jou colostrum, wat die lichaam dan help om homself te kan herstel, en natuurlijk ook jou fibromalgie syndroom, wat ook een auto-immuunziekte is, uh, is natuurlijk ook waar hierdie eh, deel van die Prowland Reach polypeptas geweldig um, ehm, belangrik is. Dan is daar Clusterin. Clusterin plays an important role in cell-to-cell and cell-substratum interactions. It also acts as an extracellular molecular chaperone that steers proteins into cells. Nou ja, baie van hierdie goeders is um, self, uh, hoe sê in Engels, self-explanatory. Dan is daar hemopexin. Hemopexin. a transporter and binder of free hemi iron, with andere iron uh, molecules. It has an antioxidant function by preventing the participation of hemi in oxygen radical reactions in tissues. It also plays a key role in the homeostasis of a nitric oxide. It is also known to suppress tumor growth, So dit is baie belangrijk, hierdie komponent wat in PRPs is, en dit is natuurlijk in liquid colostrum, nie, word die proline-rich polypeptides um, gevind. So met ander woorde die Cellworks spray, wat New Image International of New Zealand vir ons um, in een spray vorm bekendgestel het. Nou, drie spuite in die ochend onder jou tong kan vir jou help om die um, tumor growths, met andere woorde uh, vergroeisels, kankervergroeisels wat daar is, um, te onderdruk. En dan wat natuurlijk gebeur is, want dit, dit um, onderdruk ook die, dit snij die, die um, eister af wat na die cellen toe gaan, maar net na die kankercellen toe. Daai eister word afgesnij, so met andere woorde, hy kan nie, hy kan nie, um, dan oxygen kry wat na die cellen toe gaan om dit te vergroot en um, weet, dat, dat, eh, dat multiply daar die specifieke tumor growth nie. Ook sikkel vir ochend met my Afrikaans en my Engels My elk geval, the, <clears throat> the hemihemopexin eh, complex supports the stimulation of proliferation of T lymphoblasts, which is the lymphocyte stem cells, T lymphoblasts, ne? It has an anti-inflammatory effect by suppressing neutrophil accumulation of and phagocytosis, and by inhibiting the magnesium-dependent adhesion of polymorphonuclear leukocytes, met ander woorde wat bloed, wit bloedcellen is nie. Its anti-inflammatory activity could be of use in autoimmune disorders. So daar is ook daar die geweldige voordeel wat dit aan betref. Nou mense, daar is uh, soveel komponente dat ek, ek kan nie alles met julle deurgaan nie, maar miskien moet ek gaan die nucleotides uh, net vir julle ook noem. Dietary nucleotides um, are the building blocks of DNA and RNA. It enhance dietary growth and maturation as well as humoral and cellular immunity. Infants who receive human milk with nucleotides have higher antibody levels lower rates of diarrhea and high natural killer cells activities. Daar is het weer, um, natural killer cells activities. Die natural T-cells waarvan ek nou nou gepraat het nie. En dan is daar natuurlijk ook estrogen. The female hormone is found in bovine milk. It appears to be an um, artifact of maternal serum. Insulin, miskien moet ek gauw gauw insulin ook vir julle uitlig. In addition to the activity already mentioned above, insulin promotes glucose utilization, protein synthesis and storage. Nou ja, ek dink, um, ek gaan eerst daar, miskien, ja, miskien, miskien, miskien, um, cardiovascular health, want dis baie mense wil weet oor cardiovascular health, en waarvoor dit help en so on. A number of components of colostrum are important to cardiovascular health, including ACE inhibitors, and that help regulate blood pressure and clotting factors. Now, um, clotting uh, is, of um, bloedklonte, is waar die meeste mense, dis die hoofrede, hoekom mense hartanvallen kry, en natuurlijk strokes, nie. Um, dit is, so met ander woorde, die... Uh, daardie ice inhibitors help om daardie bloed te reguleer, die bloeddruk te reguleer en ook om die clotting factors um, te verminder. Ok, ek dink op daai punt, um, luister ons eers gaan gaan weer een liekie van Josh Groban, You Raise Me Up en dan gaan ek met julle bykie gesels rondom um, a paar voorbeelde van uh, dokters wat um, die inlichting diergegeet van hulle patiënte en kliënte wat uh, geweldige voordeel van die colostrum uh, wat vooral in PRP's gevind word um, ondervind het. and oh my soul so weary when troubles come and my heart burdened be perskwesties. Dis moos iets wat ons allemaal raak. Kom luister geris, elke donderdag, na gezondheidswenke tussen 11 en 1 Suid-Afrikaanse tyd. Ek, Cathy Lau, gesels dan met jou oor een waie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die nietste navorsing en inlichting deurgees, so dat jy, ingelichte besluiten kan neem oor jou en jou gesinse gezondheidswelstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en maniere om minder ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor kolostrum en natuurlijke stamcelbehandeling. Weet jy wat het is? Skakel geris in en kom vind uit, net hier, elke donderdag, tussen 11 en 1 op Net Radio SA, die beste vir die beste. Muziek Daar sê hy, welkom terug. Dit um, is vir my altyd een voorrecht om met julle te kan gesels oor die wonders van Colostrum. Now Colostrum does indeed contain many amazing components, but the bottom line is, does it actually work? Now let's look at what actual users and professionals have to say about Colostrum. Nou, ek gaan nie so bekie met julle um, een van die getuidese deel of specifiek oor irritable bowel syndrome. Nou, ek het al met baie mense gepraat en irritable bowel syndroom, eh, dis is syndroom, as jy dit nie recht bestuur nie. So, uh, irritable bowel syndroom is iets wat baie mense sy leven werkelijk waar nacht maak. Nou, ek weet, my, my ouses het ook een uh, ernstige probleem gehad met irritable bowel syndroom en natuurlijk met die gebruik van colostrum het, kon sy hierdie proces uh, um, stop en eindelijk um, terugvat, uh, reverse, nee? in Engels praat hulle van reverse. Nou, hierso is ehm, een um, getuinis van John Key Lodi van California. Two years ago, I received massive antibiotic treatments for H. pylori. Um, dit is Helicobacter pylori, julle sal daar ook al gehoor het dat ek in my programma daarvan praat, uh, wat natuurlijk alsers um, ehm, maagsede veroorzaak, which cured my stomach pain but devastated my intestinal tract. I had chronic intestinal pain, cramping, diarrhea, indigestion, I could no longer tolerate many of the foods I used to enjoy. Eventually, I was diagnosed with irritable bowel syndrome after losing 20 pounds and I was miserable. Four months ago began taking colostrum with probiotics and began to exercise. Now I feel better than I've felt in years. I've regained 15 pounds, uh, mostly muscle, and my IBS symptoms have improved dramatically. I wholeheartedly recommend colostrum for IBS sufferers. En dan natuurlijk ook colitis. En ek gaan bykie met julle gesels oor um, colitis en ulcerative um, colitis. En dit is nou natuurlijk aldus uh, Diane B. Houston van Texas en John uh, eh, L. Westlake Village, California. Nou colitis, en dit gaan alles oor gut health, die sê die volgende... um, Diane say, I was diagnosed with colitis one and a half years ago. None of the medications helped me. Several made me worse. High doses of prednisone, dis natuurlijk cortisone, helped, but symptoms would worsen when trying to reduce the dosage. I took six to eight Imodium daily, and water ran straight through me. I could barely eat for almost a year. I began searching for help on the internet when none of the medications would work. I read about colostrum and decided to try it. I saw immediate results when I started taking it. It made me feel bad, so I dropped the dosage to two pills every other day for several months. I wouldn't stop taking it even though it made me feel bad because it was drastically reducing my diarrhea. I still had to watch my diet for about six months. and I gradually got better. Weerens wijs het vir jou dat jou lichaam van, van lichaam tot lichaam verskoel en dat jou lichaam homself op sy eie unieke manier moet genees. So, dis nie a pillekie wat jy drink en dis nou a, a quick fix nie. Dit, is die, dit stel die lichaam in staat om homself te kan genees. I eventually also started taking multi-health enzyme pills that really helped with my stomach cramps. I can't say that I know it cured me, but it definitely helped. I also completely changed my lifestyle and reduced stress in my life by working at home. I really had no choice. I couldn't leave the house too long at a time and sure couldn't eat. I feel that a combination of things has completely cured me. The power of God, stress reduction, my diet and colostrum. I would definitely recommend anyone trying it that has colitis or any other illness. I eat a full normal diet, even pizza and milk. I am fat and sassy once again. So ja, van die uitgeteerde persoon, het sy nou een lekker um, vet en sessie uh, vrou toe verander. Nou nie vet soos in oormate vet nie, nie, dit is vet met ander woorde, daar is vlees om die been. Nou, die volgende een uh, eh, getuinis van Jean, um, L. Westlake, van Westlake Village in California, sê, Die volgende oor ulcerative colitis. Now, approximately two years ago, my then 11-year-old son was diagnosed and then hospitalized with severe ulcerative colitis. His weight dropped dramatically down to 56 pounds. He was then 4 foot 10 and nothing helped until after a month and only days away from losing his entire colon. They tried a very powerful experimental drug on him, one that shut down his immune system. That, along with prednisone, which is a steroid, allowed him to be released from the hospital and begin to recover and lead a fairly normal life. However, after six months, now off the prednisone on a milder version of the immune suppressant drug, he stopped gaining weight, was still 414 and some of the symptoms had returned. Afraid that we were going to have to go back on the steroids, which gave him a big puffy face, um, tough for a middle schooler, and higher doses of pyrinethyl, um, we began to search for more natural alternative cures. We discovered colostrum through a doctor friend in the Midwest. He advised Sean to take two capsules before breakfast and two at bedtime. Within weeks, we saw an amazing change in our son. He began gaining weight, getting stronger, and he even seemed to be growing faster. He has now been taking colostrum for about a year now. He weighs 100 pounds, is 5 foot 4, and is the pitcher on his baseball team. In other words, he is the picture of health. He leads a no- totally normal life and amazes his doctor here at the UCLA who calls his recovery nothing short of a miracle, we know that colostrum has made all the difference and given us back a happy, healthy, and now 13 year old son. We are forever grateful for your product. Nou is dit nie fantastisch nie. Kyk, as een mens so down and out is, en die mens het al alles probeer wat die dokter jou kan voorskryf, of enige farmaceutische middel en niks gewerk nie, dan is hierdie voorwaar goeie nees. Mense wat rechtig dan uit is, hulle weet nie meer wat er kan toe nie. En dit is wanneer hulle uit desperaatheid kolostrum begin gebruik en die, die wereld te verskool maak en totale geneesing bring in baie van die gevalle. Kom ons kyk gaan na een volgende getuinis oor die immuniteitssysteem. Nou, uh, eh, kals en vloe, ons is nou hier so voor die winter en um, hier waar ons is, is het al redelijk eh, koud, eindelijk bitter koud gestrand het ek, my tanden het omdreend geklap van die kouwe. Kom ons kyk een bykie na Kuls en Flu. Dit is um, Shari um, R. van Libby Montana. Last winter, I think I had every flu bug and virus that came around. I was on one after another type of antibiotics, trying to shake what was bound to get the best of me. I had acute sinus problems. The inside of my mouth broke out in blisters, as did my throat. My ears ached and popped constantly. The worst part was the chronic fatigue and general feeling that I was going downhill fast and nothing seemed to help. I also had a serious case of acid reflux and terrible heartburn. Wow, I was a mess. I went to the local health supplement store to purchase another supplement and brought home some literature on colostrum. After reading the literature, I decided to try it. What the heck, nothing to lose, right? That was about three weeks ago. I started taking the colostrum faithfully. My sinus problems, blisters in the mouth and throat and ear popping and aching have stopped. The acid reflux and heartburn have stopped, and the intestinal problems have stopped. What can I say expect, e-, except thank God I read that literature and started taking colostrum. Mense, dit is um, ehm, voor ware wonderlijke getuienis. Hulle noem uh, colostrum die guard particle and uh, um, the miracle. Eh, breakfast drink for smart people en hulle noem, dit word ook genoem liquid gold, want as jy kolostrum aanmaak en een bykie water en sy so geelerige um, ehm, kleer, so dit lyk vir partij mense soos liquid gold. Nou ja, dit is voor waar wonderlijke nies vir mense wat een ehm, um, geweldige uh, virus um, lading het en natuurlijk ook vir mense wat die, die kou, verkouwe en algehele virus van die, van die winters um, gereeld kry. So jy weet, as mens het nie nodig om te gaan om jyself met die virus uh, inenting te laat inent nie, uh, want dit is eindelijk wat hulle doen, hulle spuit vir jou bykie van die virus in, en dan moet jou eie lichaam die teen uh, vir, virus lichaampies opbou, en die, die teen lichaampies, en uh, dis natuurlijk uh, in die hoop dat die lichaam gezond is, en jou nie verder sal aftakel nie. As die mens kolostrum gebruik, wat een natuurlijke product is, wat enige mens kan gebruik, dit as geen neve effecte nie dit is um, vir elke persoon, van klein tot groot wat het kan gebruik, um, is dit goeie nies, want um, van die clinical trials wat gedoen is, juist op hierdie onderwerp van um, virusse en vir die, vir die um, griepvirus specifiek, is dat Um, en weet ek, hierdie goed word net, soos daarmee gesê, hierdie word dier navorsing um, bewys en bevestig, is dat dit amper vier keer sterker is en beter is as enige antivirale middel op die mark wereldwijd. So dis wonderlijke, wonderlijke nies. Nou mense, ek dink op hierdie punt gaan ek vir julle eers, um, wacht, miskien moet ek gaan gaan hierdie ene, herpes and Hashimoto's disease. Nou dit is iets wat, wat baie mense, jy hoor al meer van Hashimoto's disease. Nou mense wat daarmee gediagnoseer word, besef hoe a, a debilitating um, siekte dit is. En dit is ook een syndroom. Nou, uh, um, herpes, herpes, en uh, Hashimoto's disease, aldus is in van Wood Acres, California. Baie van hierdie mense het um, ehm, skaalname gebruik, want hulle wil nie um, hulle name gebruik nie, so, maar die dokters weet natuurlijk wie dit is, wat hierdie plasings moedlik gemaakt het. Nou, die persoon sê, I have suffered from herpes and scephalitis type A severely for approximately 10 years. My symptoms have been weakness, breathlessness and seizures. I have also had drop attacks and intense pressure in my head. Of course, I've had eruptions of herpes on the skin as well. I also suffer um, with Hashimoto's disease, a lupus disease which attacks the thyroid, since having my thyroid gland irradiated in 1984. This radiation process was the medically prescribed treatment of Graves' disease an inherited disease in my family. Since taking colostrum, two pills twice daily, I've noticed less weakness, much milder seizures, less pressure occurring in my head, and an added bonus of mood elevation. My menstrual cycles are even easier. I felt a definite surge of immune function. I noticed a difference in about one week. With the help of colostrum, I took forward Look forward to complete recovery. I believe it is possible. Also, my dog, Traveller, has severe allergies to grass and certain weeds that appear in the spring. He can scratch himself to the point of bleeding. In the past, I had to resort to cortisone treatments. With the usage of colostrum one pill a day, it is a remarkable change. He hardly appears to itch at all, ever, even when he's directly exposed to allergens. Fantastisch! Nou ja, op hierdie punt, denk ek, gaan ek julle eers groet. Morgen gaan ek nie uitsaai nie, want dit is natuurlijk morgen goeie vrijdag, en daarom wil ek baie graag met my familie saam kerk toe gaan, so ek gaan weer dinsdag, gesê ons paar, as ons weer by mekaar, en dan gesels ons in die Dichters en Skrywers Forum. Let ook daarop dat my Dichters en Skrywers Forum verkort is na een 1 uur program in plaas van die afgelopen paar jaar se 2 uur program en dit is maar net as gevolg van internetprobleme wat ek um, intermittently mee sikkel. So sodra my internetprobleme uitgesorteerd is, kan ek dalk heel waarschijnlijk dit weer verleng. Nou ja, ek gaan vir jou groet met uh, eh, Likie van James Blunt's Goodbye My Lover en ek sê vir jou cheerio, van mij Cathy Lou, tot dinsdag. Mag je een wonderlijke goede vrijdag hee morgen. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.